Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Hadis dođe 170 i prvi. <clears throat> An Abdullah ibn Zaid ibn Asim al-Mazini radijallahu anhu kala lema afa Allahu ala nebihi jome Hunain kaže od Abdullah ibn e, Zejda el mazinija radila Anu se prenosi sljedeće riječi. Kaže, nakon što je Allah Želešanuhu dao pobjedu vjerovjesniku sallallahu alaihi wa sallam u bitci na Huneynu. Qaseme fi nasi wa fil muallafiti kulubuhum. Podijelio je ime, pobjedilo ratni plijen ljudima i dao je muallafati qulubuhum to oni koji treba čija srca treba pridobiti za islam koji su bili muslimani a treba je pridobiti za islam fričko primili islam kaže walam yu'til ansar shay'a i nije dao vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem ensarijama ništa koji su učestvovali u bici فكأنهم وجدوا في انفسهم a onda Pesarije kao da im je bilo nelagodno u dušama zbog toga. Osjetili su e, neku e, nelagodnost zbog toga što je što su zaobiženi u dijeljenju ratnog plina. Izlem yusibhu ma asaba nas jer, jer ih nije zadeslo ono što su ljudi u smislu nisu dobili da nimu ratni plin kao što su drugi dobili. Pa kad je to došlo do vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem, kaže fehata khatabahum pa, pa im son obratio fekal i rekao ya mašer al ensar o skupino ensarija znači sakupio i obratio se elem ejitkum dullalen fehedakum ullahu bi zar vas nisam našao na dalaletu pa vas je Allah uputio na pravi put sa mnom وَكُنْتُمْ مُتَفَرِّقِينَ فَأَلَّفَكُمُ اللَّهُ بِي I bili ste podijeljeni, pocijepani. Pa vas je Allah šanuhu ujedinio sa mnom. wa وَعَالَتَنْ fa اللَّهُ بِي bi bili ste siromašni, pa vas je Allah svano tala učinio bogatim sa mnom kulama qala shay'an kaže kad god bi rekao poslanik sallallahu alejhi nešto od ovoga što spomenuo spomenuo tri stvari da su bili nadala tu da su bili e, e, razjedinjeni i da su bili siromašni pa Allah šanu poslanika sallallahu alejhi e, učinio na uputi uh, ujedinio ih i učinio bogatim kad god bi nešto rekao qalu Allahu wa rasuluhu amen Allah i njegov poslanik zaslužuju veću počast i veću blagodat nego što, nego što je rekao poslanik sa sada. Znači, potvrđivali su mu i potvrđivali da ima, da ima još veće pravo. I Allah i njegov poslanik kod njih. Kale, ma jemnaukum en tuđibu Rasulallah sallallahu sallam. Kaže, šta vas sprečava da odgovorite Allahom poslanik sallallahu sallam? A oni bi opet rekli, Allahovu Rasuluhu, amen, Allah i njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem zaslužuju još veću počast i blagodat i veličanje. Još ima i veće pravo kod nas. A onda im kaže la leušitum leokultum kaže ako hoćete recite džitena keda wa keda ako hoćete recite došao se nam sa time, sa time. A onda nastavi kaže Ela ter daune en jeheben nasu bišati od ba'iri kaže zar nise zadovoljni da ljudi odu sa ovcom, sa devom o tezhebune bin nebiji ila rihalikom a vi se vratite sa vjerovjesnikom vašim kućama, vašim domovima. Leula el hijjaratu le kuntu imraen minel ensar. Da nije bilo hijjri, bio bi čovjek od ansarija. Znači da nije bilo hijjri, da nije fadla hijjri, jer poslanik sam bio u Mekke, pa učinio hijjri. U Medinu. Da nije hijjri koja ima veći fadl. Kaže, bio bi čovjek od Ensarija. Znači, bio bi od vas, jedan od vas. A poslanik sam, sa sallallahu sam svakako to rijeklom je od majke, od Ensarija. Vala u seleke nasu vadijen u ašiba, kaže, kada bi ljudi išli jednom dolinom, jednim prolazom između brda, le selektu vadil ensar u ašiba. Kada bi ljudi, znači, išli jednim, jednom dolinom, jednim prolazom, ja bi išao uh, uh, dolinom i prolazom Ensarija, jesu Ensarije. El Ensaru Šiarun. Ensarije su Šiar znači odjeća koja bude uh, najuža uz tijelo. Najbliža tijelo. Na njo, znači ona unutrašnja odjeća. Wan nasu ditharun a ljudi ostali mimo Ensarija su ona vanjska odjeća, ukrasna. Znači, Ensarije su ona unutrašnja odjeća, ona najbliža tijelu, a ostali ljudi su ona vanjska odjeća. Innekum se telkavne badi etheraten. Kaže, vi ćete nakon mene doživjeti da će namjesnici etheret znači da će namjesnici nepravedno uzimati imetak od vas a vi ga zaslužujete fasbiru hatta talqani ala alhaud saburajte sve dok mene ne na haudu ko će biti na sudnji danu <clears throat> Izvor. To je tekst Hadisa. Znači, Adis govori o ovom događaju koji se desio, a to je, koji se desio nakon bitke na Huneinu, osme godine po Hidžišu. Znači, dvije godine prije nek što poslanik sam sam preselio. Bitka između, između vojskih poslanika sa Lancelem i Hevazina i uh, Thaqifa, koji su bili iz Taifa. Znači, uh, bitka se desila na Huneinje između Taifa i Mekke, odnosno Medine, pardon. Okay. Mekke, svejedno. Uglavnom, poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kada je dijelio e, ratni plin, poslanik sallallahu alaihi dobio tu bitku, pobjedili su, kada je dijelio ratni plin, dao je e, skupini e, koji je čija sestra trebao pridobiti za islam, odnosno e, dao je skupini e, e, prvaka, predvodnika, uglednih ljudi iz plemena, iz plemena koji su primili, friško primili islam, arapski plemena, dao je njima ratnog plijena, dosta, u ogromnim količinama, ima određenje vjerojatima spomenuto koliko je, kako je davano, kako bi znači pridobio njihova srca za islam, a naravno ljudi su e, oni koji su bili unutar njihovog plemena, oni su gledali, oni gledali svoje prvake i kako urade njihove prvaci, tako se i oni slijedili njih. Uglavnom da bi znači da bi se e, da bi se njihov da bi se islam e, smirio njihovim srcima jer oni jesu vanjšinu primili islam. Ali kao što je došlo u Kur'anskom majetu, mnogi od njih koji su primili islam, znači oni su vanjšino primili islam zbog snage i moći koju su vidjeli poslanik sa lalavim ali znači nije se još iman uselio njihova srca. Pa od načina pridobijanja ljudi to da se dadne, da se dadne ili ga nima ili ćemo zekat za eh, pridobijanje nečijeg srca i što ulazi, znači ovdje, ovdje su bile riječi o onima koji su primili islam, a ulazi i druga kategorija, to je da se da i kjaferima, da se uh, oni koji, uh, koji imaju lijepo mišljenje o islamu, da se, da se pridobe da prime islam, ili oni od či, čijeg zla se strahuje, pa se dadne njima od zekata da se, uh, da se odvrate od neprijateljstva i napadanja muslimana. Uh, <clears throat> uglavnom, Znači, ovaj hadis govori ovdje, znači, riječ o tome da e, znači, da, da je, da je ova, ovako, ovako ponašanje poslanika sallallahu alaihi sallam e, kada je dao, znači, e, ratni plijen znači, u velikim količinama dao je onima koji su tek primili islam da kako je pridobio to je ostalo traga kod ensarija ostalo traga kod ensarija da su, da su oni ovaj, znaš, osjetili neku nelagodnost ili kao da su zapostavljeni. Naravno, poslanik sallallahu alaihi wa sallam se oslonuo na to da je dovoljno to što su oni, znači što su jaki sa imanom, e, da nisu oni koji su željni i metka i dunjaloka, da, im to, da to neće ostaviti traga kod njih. Pa je došlo dvije do poslanika sallallahu alejhi ve sellem to da, da su neki od njih znači osjetili neku nelagodnost. Jesu oni učestvovali u bitci, učestvovali su u borbi, u stvari na njihovim se uglavnom plećima iznijela bitka sa njihovim sabljama i nisu, uh, nisu razumjeli dok učili uh, e, pozadnjenu tog takvog ponašanja poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Da namjesnik, uh, vođa, vladar može određenim situacijama prosuditi drugačije nego što se, što se uh, muslimanima, vjernicima u, uh, u prvi mah čini da, da bi trebalo da se uradi. Uglavnom, kada je došla, uh, došla ta vijez do poslanika sallallahu alim sallam, uh, obratio im se, izgovorio ove riječi koje su ovdje spomenute. Znači da je sakupio i uh, da im je spomenuo, znači posjetio na to, Eh, koju oni blagodat ima i time, što je poslanik sallallahu alaihi sallam našao na dalaletu, pa je Allahu uputio sa poslanikom sallallahu alaihi sallam, pa su bili razjedinjeni, ratovali jedni protiv drugi, pa Allah ujedinio sa, sa poslanikom sallallahu alaihi sallam, pa su bili bogati, pa Allah šanu činio bogatim, bar bili siromašni, pa Allah šanu činio bogatim sa poslanikom sallallahu alaihi sallam naravno sa ovim, a, sa ovim ratovanjem koje je bilo kad su bili napadani, branili se i tako dalje, pa su, a, pa su postali bogati. A naravno oni ništa nisu negirali. Ansari kad su to slušali nisu ništa od toga negirali, ne mogu negirati kad je to tačno. Zanimljivo je ovdje ovaj, ovaj govor, ovdje što ste spomenuti u hadisu, kada kaže poslanik sa lele međitkom dulalem fehadakom ullahu bih, Evo, nisam našao na Dalatko, učinio sam. Ovaj, kada su Abasije uh, e, ukinli uh, e, Emevijski hilafet i došli na vlast, prvi Abasijski namjesnik, Abbas, je održao hudbu i koristio dio iz ovog hadisa. Da bi ljude pridobio e, koriste dio ovog hadisa ovdje, jer Abasije su stvari vraćaju da su porijekom od El Abasa odnosno direktno loza od poslanika sallallahu sallam za razliku od Emevija koji su također kureši, al nisu direktno. Pa onda da bi ljude pridobili kad se Abbas došao na vlast, uh, El Abbas koji je održao hudbu, prvi namisnik od Abbasija koji je održao hudbu, koristio dio iz zubog hadisa. I baš ovim riječima došlo. Zar vas ljudi, uh, zar uh, niste bili na delaletu, pa vas je Allah želešanu putio sa sa nama, Abasijama, sa poslanikom, sa poslanikom koji je bio iz naše porodice. Zar niste bili pocijepani, spala se Alašanu, ujedinio sa nama, sa Abasijama, odnosno sa poslanikom koji je bio od, od, od Alabas. Njegovom Amidžam je bio Alabas. I glavno govori, isti tekst Hadisa, isti stvar koji je korišten iz ovog Hadisa. Pa je to ostalo narodno traga, traga kod ljudi. I dan danas ima zapisana ta, ta hudba, to obraćanje prvog abasijskog kalife, koji se vraća, znači, e, uze dio teksta iz ovog hadisa, u kojem poslanik sallallahu alejhi ve sellem se obraća ensarijama. A oni su, a, a, on je iskoristio dio tog hadisa u obraćanju ljudima, kada je trebalo pridobiti ljude da se opravda to zašto su, a, ovaj, zašto su emevi skinuti s vlasti, a zašto oni smatraju da imaju pravo da oni dođu na vlast. Znači, poslanik sallallahu alaihi wa sallam je spomenuo ovdje uh, neke od stvari, a to je znači da je da im je uputa došla sa poslanikom sallallahu alaihi wa sallam uh, nakon što su bili razjedinjeni i ratovali ili poti drugi uh, objedinjeni su sa sa dolazkom poslanika sallallahu alaihi wa sallam nakon hijri E, također poslali su bogati nakon siromaštva, nakon, e, nakon što je poslani sam učinio hijđu. Onda je, e, znači, ne samo saratovanje, znači, Allah Žešanu učinio da, da, e, da bolje, znači, znači, ensarije su došli sa, pardon, muhađije su došli sa trgovinom, ensarije su imali zemljoradnju. Pa se to dvoje objedinilo, pa, pa je Allah Žešanu učinio bogatiji za razliku prije toga gdje, gdje su bili el, imali, e, imali problema sa siromaštvom. Naravno, oni nisu ništa negirali od ovih spomenuti stvari. E, nisu, e, znači, nisu prigovarali da su to sve blagodati. I više od toga, nego su čak potvrđivali. A onda na kraju još kaže, jel, da, bi e, da bi im se srce smirilo, kaže, jel, e, u stvari, da, da se ne vežu svoja srca za dunjaluk, da je ono što je Allah šanu dao to da imaju poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da je počeo islam i dava i prava država i pravi rad za islam počeo iz Medine od sa ensarijama koji su pomogli vjeru i zato su nazvani ensarijama pomagači vjeri da je to veća blagodat nego ovaj metak i zato im kaže za ni se zato da ljudi idu sa ovcom sa devom kao ratnim plijenom, a da vi odete sa Allahovim poslanikom, da se vratite svojim kućama, sa mnom se vratite. I naravno te stvari nisu negirali i bili su svjesni toga, tog velikog fadla. I ne samo to, nego je to uzrokovalo da su mnogi od njih osjetili kajanje, tugu, što su uopšte tako razmišljali. Pustili su suze, Eh, bilo im je eh, teško, odnosno osvježio se iman time. Posjetio ih je na, na, na, na krupne velike stvari koje, koje se desi s vremena na vrijeme da osoba zapostavi to, zaboravi na te stvari. Pa im se time, jer uh, njihova prsa i osjetila se zadovoljstvo i smirila se njihova srca. Kad su, kad su se posjetili znači, na, na, na fadli, na vrijednosti koje imaju sa poslanikom, sallallahu alaihi sallam, A samo i to njegovo postupanje poslanika sa, sa podijelom ratnog plina za, se, za sebe krije veliku mudrost i veliki, e, veliki fadl. I u stvari to je propisa šerijata. Spomenut ćemo to na kraju inša. I onda da bi još više smirio, kaže, jel, da nije bilo hijđri, da nije fadla hijđri, zato što je živio u Mekke, pa učinio hijđu u, u Medinu, ja bi bio od Ensarija, bio bi od vas. I ne samo to, nego kad bi svi ljudi išli u jednom, u jednom pravcu, jednim putem, znači ja bi išao gdje ste vi, u dolinu u kojoj ste vi, i, i, između prolaza, između brda, tamo gdje ste vi. E, ka, e, hoće, kaže Ensaru Šiaru, Ensarije su a, unutrašnji dio odjeće, onaj najbliži dio odjeće, znači ve, e, u odnosu na poslanika sallallahu alaihi wa sallam a ostali ljudi, znači odnosno poslanika sa nam i vjeru, znači Ensari su oni koji su pregledali poslanika sa nam, koji su ga pomogli, pomogli i poslanika sa nam i vjeru njegovu, a ostali ljudi su, znači ona vanština, on su došli posti, ono, prilijepili se. I naravno, ovako obraćanje poslanika sallallahu alaihi wa sallam, nema sumnje da je, e, da je ostalo traga kod njih i da ih je vratilo e, vratilo njihova ona osjećanja imana i zadovoljstva e, tako da je smirena situacija pojente u tome znači da se smirlo to što su osjećali u svojim prsima, naravno nisu nikad napravili nikakvu pobunu, nisu, niti, je to, niti je to došlo, čak se ne spominje riječima da je to došlo poslanika, nego on primijetio, osjetio na njima poslanik sa znači to, to osjetio na njima, tu nelagodnost koju imaju u svojim prsima. A onda na kraju poslanik sallallahu alejhi ve sellem spomeni na ovom mjestu i to nešto što je od od predznaka, odnosno što je što je od uh, e, nadnarodnosti njegovog vjerovjesnika, to je da predvidi ono što se desit, što se desilo posle umetu. A to je da će doći namjesnici uh, koji su nepravedno E, uzimali i metak iz Bejtul Mala, odnosno od ljudi muslimana, nasilo, zlopotrebljavajući svoj položaj, pa im je dao savjet, poslanik sam da, da saburaj na tome. <coughs> Da saburaj na tome. E, e, znači, ne da podižu, da po, ne podižu pobunu i podižu sablju, da ratuju proti takvih namjesnika, jer to proizvede fitno sve dok ti namjesnici ne učine dijelo kufra. Tako došlo u tekstovima hadisa. Kad su rekli a, a, u drugim hadisma koje je došlo, kada je poslanic jedan nagovijesio, doće vam namjesnici koji će uzimati i metak uzimati bespravno od vas ono što ne zaslužuju. Pa kažu ashabi neki, pa hoćemo ih onda elanu nabidu, nabiduhum bi sejf, hoćemo ih boj proti njih sa sabljom. Pa je poslanik sam odgovorio, ne, la ma aqamu fikum salat ne sve dok oni obavljaju izvršavaju namaz sa vama odnosno naređuju namaz odnosno islam je gornji vjer, obilježa vjera je gornja odnosno uh, u tumačenju uh, ili kažu nastavku hadisa dok ne vidite kod njeg jasan kufr ima imate kod Allah ono dokaz da je to kufr te dvije sva spomenite znači ikametu sala i e, sve dok ne vidite da uči, da je učinio kufr. Dotar ne, ne dižite sabi protiv njih. A ovdje u hadisu došlo, saburajte dok mene ne sretnete na haudu, dok ne dođe, znači dok ne preselite, ne dođete na sudnji dan. Uglavnom ovaj hadis, znači uh, uz ove sve spominjete stvari, znači govori o tome e, da je dozvoljeno e, od ganime dati e, onima čija, čija srca treba pridobiti za, za Islam znači omiliti im islam. Pa to je naravno svraća na, na procjenu i čtihad samog vojskovođe imama, namjesnika, da li treba dati, da li ne treba dati. Također, s druge strane, Hadis ukazuje na to da u određenim situacijama e, dozvoljeno da se e, spriječi da se određenim ljudima koji zaslužuju da dobiju ganimu, da im se da zbog određene više koristi. Jer u ovom slučaju, znači, Ensari su imali pravo na ganim, ali im, da im dato. <clears throat> Također, Hadis ukazuje e, na propisanost e, pojašnjavanja, razgovaranja e, o strani namisnika sa svojim podanicima kada dođe do, e, do nekog nesporazuma u određenim situacijama. Znači, kao što je ovdje bio slučaj, da je poslanik sallallahu sallam se obratio, jer je to zahtijevalo situaciju da se obrati, da im kaže, mogao je to onda, da im ne kaže, da se prešu, da se dalje, jer on svakako namjesnik, ne sumeo njegovu pravijednost, međutim, ostalo je nelagodnost u njihovim srcima. Pa im je, uh, pa im je poslanik sallallahu sallam obratio se i pojasnio o čemu se radi. E, znači hadis ukazuje na to da je poželjno, da je dobra, da je korisno radi, radi, da, da bi se smirila situacija, da ne bi došlo do, do nesporazuma, to da se pojasni, znači da, e, da oni koji predvode ljude, odbavi se politikom, da pojašnjavaju ljudima šta radi, šta želi za time, naravno ne, ne kao što danas ovo radi, da lažu, da izmišljaju, da obećavaju, nego ako radi neku stvar, zašto su joj radili, pojasni, da ne bi izazvalo to E, pobune, raša, tumačenje i tako dalje. Mada se, je obično ljudima, svim ljudima ne može nikad udovoljiti. <clears throat> Hadis ukazuje na to da je vjerovjesnik sallallahu sallam, e, da je on rahmet, bereket, da je on milost ovom umetu, pogotovo ensarijama. <clears throat> Također hadis govori o vrijednosti ensarija, Ensarija koji su pomogli Allaha i njegovog poslanika. Zbog njihovog nusreta, pomaganja, pomoći ove vjere. I zato je poslanik sallallahu alejhi ve sellem izrazio svoj hadis uh, na, na ovakav način davajući njima značaj i prednost. <clears throat> davajući im prednost na ostale ljude, na ostale muslimane. I naravno, spomenuli smo ovdje na kraju da Hadis ukazuje na to da, da e, znači, nagoviješteno je da će određeni namjesnici, da će određeni namjesnici činiti zulum svojim podanicima i kako se treba prema njima obhoditi pašom drugim hadizima. Uglavnom, e, to je vezan za ovaj hadis. Ovdje ostaje jedan problem ovdje. Postavlja se pitanje što je Makadis ispomenuo ovaj hadis u pogledu zekata. Nigdje ovdje nema zakata, veze nema s hadis. Hadis ne govori uopće zakata, a mi govorimo zakat. zakatu. Poglavlja je zakatu. Zašto je spomenut ovaj hadis koji govori o, o, bici, e, na Honeinu, raspodijel ratnog plijena, a, e, to što su osjetili ensarije, pa im se obratio poslanik sa lansene, pa se smirila situacija. A e, što je to spomenuto u, u poglavlju o zakatu? Mi, a, jer ovdje je trebalo spomenuti hadis koji govori o zakatu. Zato kaže a, Abdullah Besan kaže lem yather li munasaba wadi hada radil muallif li hada hadis kitab zakat. Kaže nem nem jasno kaže povod razlog ja sam što je autor knjige spomenuo ovaj hadis u poglavlju zakatu. Osim kaže da da ke mutabe vjerojatno kaže zato što je slijedio imama muslima koji u svom sahihu ovaj hadis stavio u poglavlje zakatu. Ili kaže ima druga solucija, a to je E, znači jedno od tumačenja na čemu su inače anefije, a to je e, da je poslanik sallallahu alaihi sallam pred kraj svoga života, to je dvih godine prije njegove smrti, kada Allah Đešanu ojačao islam i činio ga jakim i ponosnim, da se onda a, e, a, oni a, onima koji molefet kulubuhum, oni, oni čija srca treba pridobiti za islam, da se da se promijenio propis, eh, da se njima sad daje od ratnog plijena, a ne daje im se od zekata. Pa kažu uh, Hanife i uh, Hanife i uh, njegovi učenici su na stavu da, da je uh, znači da je da je prestao da važi propis davanja zekata onima će se sada treba pridobiti za islam. Što, kaže, to je bilo početak islama kada je trebalo ljude pridobiti za islam nakon što su ljudi, ojačao islam, islam postao jak i snažan, nema potrebe više da se, eh, da se ljudi pridobe, da se daje zekat za tu kategoriju. S druge strane, drugi stav učenjaka koji kažu da taj propis ostaje i važi, jer je ajet o, o fondovima u kojima se daje zekat, eh, imamo sadakatu, u, u suri Teube, Teube je zadnji sura koja je objavljena u Kur'anu. Znači iz Kur'ana, zadnja sura koja je objavljena, to je bio sura Teube. A ona je, znači, objavljena pred, pred samom smrt poslanika sa nam A on je došao, a je to pojašnjava u koji, fondo, u koji fondove se daje zekat. I, i, i jedan od fondova je Molefet Kolubom. On ima čestica, treba pridobiti za islam. U, u njih ulaze dvije skupine, znači, e, i muslimani koji su friško primili islam, čija srca treba ovaj, ojačati, i e, kafiri muslimani, ona dva tumačka se spomenu, znači jedni da se, e, koji vole islam pridobili, da bi se, da bi se pridobili da prime islam, a drugi čijeg se zla bojimo, pa dajemo da, e, da ne, ne nasu zlo muslimanima. To shodno procjene, naravno, e, i u Leme i namjesnika vremena određenog koje se živi. Uglavnom, po ovom pitanju, znači, ima razilaž mišljenjacima. Da li je taj propis derogiran, davanje davanje zakata onima koji srce, onima čije srce treba pridobiti, na čemu su Hanefije, ili, znači, drugim, da li je prestao da važi, ili nije prestao da važi, na čemu je džumhur učenjaka, većina učenjaka, što je ispravan stav. Jer e, od zadnjih sura koje su objavljene, e, znači, e, to je sura Bera, odnosno, sura tu Bera, odnosno Teuba, i u njoj je objavljena ajetu koji se spominje jednom kategorija Elefeta Pulubom. Jedno sada kažemo to Elefeta Pulubom da se može odnositi, jel, ovaj, da, da, da se, da se ovaj, da je, da je važno u tom periodu kada čemu su nefi pa je poslije to, jel, eh, kad se, eh, odnosno kad kaže, jel, ako bi se ponovo pojavila situacija da muslimani islam oslabi, pa ima potrebe da se, da se ljudi pridobi sa zakatom onda ima smisla da dok je godi islam jak i snažan, ne treba davati u taj fond. Dobro, u svakom slučaju, znači, po tom pitanju ima razilaženje. <clears throat> Ostaje problem ovdje znači da se, da, da, da se dokući smisao navođenja ovog hadisa u ovom poglavlju. U svak slučaju ovaj hadis je jako, jako lijep, jako bitan i, e, i e, govori znači ono što se desilo e, i u bitnim stvarima naravno koje smo spomenuli da je ne ponavljamo. Sinom se završili ovaj prvo predavanje. Svane kallahu meba biham kješa da je na nekaj sako rekao to uvijek. Sljedeći je poglavlje. Do... Andalusam Andalusam